الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باي هكا يا اخوان مسلمين manya da kuma matasa da matsakaita duk ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon halartar wannan wuri don nuna murnarmu da farin cikinmu da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya arzuta dan uwanmu abokinmu malam aminu dawud bisa ga aure da ya samu ba zan iya tuno tun lokacin da nike ganin shi a safon gaba a wajen karatuttukan da duk gabatar gabatarwa ba tun lokaci mai tsawo shekaru da dama da suka wuce baya har aka zo wani lokaci aka ɗauki lokaci ba na ganin sa lokacin ma ban san anan yake ba na unguwar sai muka haɗu na ce kwana biyu ba na ganin ka sai ce ai na tafi sabis ne hidimar kasa bayan ya kammala university na ce a ina ka je ya ce ya je jihar bayelsa kuma zai sake komawa tun da bai gama ba ya samu ɗan hutu ne ya dawo ba tare da na nema daga wajensa ba ya rubuto min wani rahoto na wani adadi na shafuka wanda yake ba da hoton yaya musulunci yake a waccan jihar da ya je bautar kasa wannan sai ba ni sha'awa cewa ba mu saba ganin haka ba a tsakanin matasanmu galibi wani da ya je bautar kasa abin da yake kai shi to ya samu dama musamman idan an tura shi kudancin najeriya inda ba dangi iya babu na baba to gani yake ya samu dama na yadda zai ci karansa babu babba domin dai bautar kasa an haɗa baligai ne maza da mata da suka kammala karatu a university ba mai wa wani faɗa kowa ya abin da ya ga dama kuma ita kanta dokar kasar ta yarda da fitsara da kowane irin rashin mutunci da ɗaliban za su tunda daga cikin abin da ake ba su bayan an ba su riguna da wanduna na kaki da takalman hawa dutse kuma sai a raba musu kwandam wato wanda yake nuna an ba su lasisi na zinace-zinace to amma alhamdulillah duk da irin wannan rintsi da da yawa daga cikin matasan masu ke ketawa sai ga waɗansu sun je sun dawo lafiya kalau da imanin su suna sallah guda biyar akan kare sukan yi iyakacin rintse idanunsu daga kallon haram kamar yadda sukan yi kokarin su ga cewa ba su killata ba su da kyamace killatuwar da za ta iya haifar da haɗari game da imaninsu game da tsayawarsu akan tafarkin gaskiya waɗannan al'amurra da dama da na sani tattare da shi da waɗansu wanda ba su ba su suka sa a halin nan cikin daren nan na fito duk da halin da nake ciki na rashin sukuni na yi tafiya wadda na ci kamar kilomita 900 da wani abu kuma ni na tuka mota kuma na dawo yau da garjin azahar ga mara ga sauransu to amma gaskiya na ga cewa zan ji kunyarsa idan mun haɗu kawai a kan titi in ce da Allah kai hakuri jiya ban samu zuwa ba da haka na ce mu da yan uwa malam sani ko da faɗakarwa ne yi ni ina zaune a wajen ni ma dai na yi rajistar sunana a cikin mahalli da haka malamin ina fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya bayar da zaman lafiya tsakaninka da amaryarka kuma ubangiji ta'ala ya baku zurriya ta gari dukkan wanda ya aure addu'ar da manzan Allah ya sunnanta ka ce da shi idan ka gama da shi barakallahu na kuma ko barakallahu fi kuma ko barakallahu alaikuma ko ka haɗa duka barakallahu lakuma wa fikuma wa alaikum dukkan baraka ne ba za a faɗa maka ba sai kai aure tunda abin ya kunshi alifin tasniya ko ba gaba barakallahu lakuma kaga mutum biyu ne to kai kuma idan kai kaɗai ne sai dai a ce laka ko da ɗan ba saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi a cikin wannan aure ko musamman sai ya zanto aka sake wani dace shi wanda ya zanto waliyin amaryar ko uban amaryar shi ma kuma duk muna tare a masallaci koyaushe a sahun gaba shi ma ban san iyakacin tsawon lokacin ba ga shi na a tattare tare da mu daga nan gefen dama akan kujera gefen alhaji mansur na ya farin ciki kuma da saba da mansur a wannan waje a tsara ɗauka wuri ne da ya kunshi matasa zalla a ce har da all time idan zan ce wani abu a nan gurin hakikanin gaskiya zan ce aure tafarki ne na rayuwa wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta shi ya kuma ba shi mahimmanci a cikin littafinsa mai girma ya kuma tsaddara annabawansa su zanto sun rayu rayuwa irin ta aure cikin hikimar Allah ya halicce mu jinsi biyu mace da namiji wannan haka Allah ya so don wata hikima ta shi ba ma mu kaɗai ba cikin mutane a galibin halittar Allah mace da namiji ne ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون cikin hikimar Allah da kaddarawarsa ya kaddara kowane jinsin halitta ba za su ci gaba da dorewa a ban ƙasa da yaɗuwa da hauhawa ba har sai an samu gogayya tsakanin namijin halittar da kuma ta halittar bayan da za a yi jinsin tumaki su yaɗu sai akwai alaka da gogayya da juna tsakanin tinkiya da rago haka a cikin jinsin awaki dole sai akwai wannan tsakanin dan akuya namiji da kuma akuyar mace haka a cikin kowace halitta to haka cikin bil adama bayan da za a yi dan adam ya hau hawa a ban kasa ya yaɗu a samu dangi kasa ta samu population sai an samu kulla alaka tsakanin namiji da kuma ya mace to ita wannan alakar ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yadda ba ta kullu ta kowace irin hanya in ba ta hanyar aure ba duk wata alaƙa da ta namiji zai yi da ya mace duk wata gogayya da za a samu tsakanin saurayi da budurwa tsakanin ɗa namiji da bazawara tsakanin kowane namiji da kowace mace da sunan abokantaka da sunan samartaka da sunan alaƙa, da sunan tare muka yi karatu unguwar mu daya duk wannan ubangiji ta'ala bai yadda da wannan alaƙar ba matuƙar ba za ta ƙare da yin aure ba shi yasa sunan mace a cikin larabci imra'a idan ita kadai ce in suna da yawa a ce Nisa, lokacin da aka ce imra'a ana nufin ya mace guda ɗaya. lokacin da aka ce annisa ana nufin mata da yawa ta iya yiwa suna da aure ko ba su da aure lafazin annisa ya shafi mai aure da mara aure ya shafi budurwa da bazawara da wanda suke mai miji ya shafi tsohuwa da matsakaiciya da kuma yarinya budurwa dukkan su lafazin annisa ya shafe su to cikin hikimar Allah wannan lafazi na annisa ba shi ne Allah ya yawaita magana a kansa ba cikin alkur'ani in zai yi maganar mace fin mace ko ma'auri kawai in namiji ne ma za a ce masa zauj in mace ce ma za a ce mata zauj huwa zaujuha wa hiya zauju idan suna da yawa a ce azwaj to sai ubangiji subhanahu wataala in zai ambaci mace in dai akwai ɗa namiji a daura da ita galibi akan kawo lafazin zaus din ne dan a nuna ba a san wata mace ba da alaka da ɗa namiji sai matar aure duk wadda ba ta da aure ba a yadda da ta da kowane irin ɗa namiji ba in ba auren za a yi ba ɗauki misali ubangiji subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida sai ce wa khalaqa minha zawjaha ayyana dawa ce wa khalaqa minha imra'ataha أما تشوف منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كان لفظ زوج ما أولي والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها كان لفظ زوج ما أنا هنا نفهم ما أولي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga azwaj ma'anan gurin ana nufin mataye waɗanda suke na aure dan haka wannan na nuna mahimmancin aure a rayuwar dan adam kuma na nuna cewa dukkan wata alaka da za ka yi da tsakanin namiji da ya mace matukar ba aure za a yi ba to wannan alakar haramtacciya ce a cikin addinin musulunci sannan kuma kai kanka ba za ka samu sukuni ba sannan ba za ka samu ɗa ba domin ko da wane ya kusanci wance ta hanyar da ba ta aure ba wancan nan ta samu ciki kuma aka tabbatar na wane ne shi ya faɗa ita ma ta faɗa wannan ɗan da za a haifa a musulunci ba a jingina shi ga wanan a matsayin ubansa tun da ba da aure aka same shi ba shi yasa ɗan ya da gado kuma shi ma uban ba zai ci gadon ɗan ba ko da an kaddarawa ɗan dogon kwanan da ya girma ya yi dukiya wancan ba zai gaji shi mutum da ba mahaifinsa ba ne ba shi kuma dan ba zai gaji mahaifin ba shi ma tun da ba mahaifinsa ba ne ba duk da cewa shi ne sanadiyar samuwarsa amma tun da ba ta hanyar aure ba ce Allah bai yarda a jingina masa shi a matsayin ɗan aurensa to kaga wannan ke nuna mutuncin aure kenan domin aure na tabbatar da mutuncin ka kai ɗan adam duk wanda aka same su ta hanyar da ba ta aure ba sai ka kaina jin kunya cikin jama'a dan ba zai iya nuna wa da ce babansa haka dan matar da take dauke da cikin da ba na aure ba sai ka tana jin kunyar fitowa haka iyayenta sai kaskancin ya same su su rinka jin takaicin ina ma a zubar da cikin amma inda zaka gane aure na da mutunci kuma aure na da kima yana da daraja a aura maka mace a je a shirya daki ba a sayi karamin gado kato ake saya babba kwanciyar mutum biyu kai da wa sannan a sa a fulo guda biyu ɗaya a can ɗaya a can ai ba sai an ce kin ga wannan naki ne kuma wannan naki ba shi ya sani ita ma ta sani su ma da suka kawo fulan sun sani shi ma da ya cinikin fulan da ya sani amma ba wanda yake jin cewa yayi wa Allah laifi kowa na farin ciki da jin daɗi kowa na farin ciki da jin daɗi amma lokacin da mutum ke fasikanci a garin da ya san na musulunci ne a ɓoye yake yi ita yarinyar a ɓoye shi ma a ɓoye duk ba sa cikin natsuwa ba kwanciyar hankali suke yi amma shi ɗan ya kawata musu shi wannan ma'auracin lokacin da ta samu ciki jaririn ciki tana wahala tana amai a kasar hausa zai je gida da kanshi ya je ga yadda iyayenta ya ce wanta ba ta jin daɗi ba a cewa ba ta da lafiya ba ta jin daɗi su tsofaffi sun san yaran meye ba ta jin daɗi za su samu su bayani ma'ana idan aka tana da juna biyu sannan juna biyun nan tun yana yaro har ya girma kowa ya danta da shi ba ta jin kunya shi mijin nata baya jin kunya iyayenta murna suke da farin ciki a gan shi da ita ya taho za su shiga mota ko za su je asibiti ko za su je wata unguwa kowa ya ganta ya san dai cewa ba a haka aka kai ta gidan mijinta ba sannan kuma kowa ya ganta ya san ba ruwan famfo ko ruwan yankar ta sha ba cikin ya zama amma ba wanda yake jin an yi Allah laifi wannan duk na nuna darajar aure da mutuncin aure idan aka haifi dan shi uban yana farin ciki ita yarinya tana farin ciki kawayenta suna farin ciki wancan ta haihu abokanansa shi suna farin ciki wane abokin ya yayi da ai an haifa mana da yayyansa da kannansa suna jin dan nasu ne ita ma can yayyanta da kannanta suna jin dan nasu ne sannan jikoki na wajen uwa suna jin dan nasu ne sun fi alfahari da shi jikoki na wajen uba haka kowa na farin ciki da yaran wannan shine darajar aure amma idan da mutum aikin banza yayi da matar na farko shi ɓuya yake baya son a jingina masa da a ce shi yi wa wancan ciki baya so ita mai cikin tana dauke da shi ba ta so iyayenta ba sa so iyayen shi yaron da ya je wannan cikin su ma ba sa so idan aka haifi yaron ya girma shi kuma baya son su su duka wannan shine babbar masifa ta cikin zinace-zinace idan ba ya aure ba a fita daga jikinka bangare ne na jikinka dan da ka kusance mace ta haifa bangare ne na jikinka amma kana kyamar shi ba ka san shi tunda ba aure bane ba amma na aure ku ka dauke shi ya maka tumbuɗe ya maka fitsari da maka damu ba kana farin ciki da shi wancan dan idan ya taso duk yana ganin zan je gidan suwa na hutu an yi makaranta ke da an dawo hutu zan je gidan suwa ce sallah ta zo ya je can gidan ya fita gidan abokanan mahaifinsa yayyen mahaifinsa kan nan ya tafi kuma gidan yayyen mahaifiyarsa kannanta kawayen mahaifiyarsa kakanninsa na wajen uba kakanni na wajen uba duk inda ya je ana bashi barka da sallah yana ta farin ciki amma wancan dan da aka samu ta wannan hanyar da ba ta wannan ba sai kawai ya gadin jama'a sun kishi amma bai san dalili ba tun yana dan shekara biyar shida bai ma san meye dalili ba daga lokacin da ya girma ya zama mutum ya gane me yasa aka shi uwar da ta haife shi baya san kuma kokari ke bar garin gaba ɗaya kuma bai ki ba a yau a ce a yi girgizar kasa garin biyu sai da aiki saboda yana da wani kulli a cikin zuciya na damuwar shi bai san ba ko masa na shi ba zai iya bugun kirji bai ce ga ubana ga gidan kanin ubana ga gidan wan ubana to wannan shine babbar musifar da ke cikin zurace zurace da yawa daga cikin mutane yau sukan guji aure amma sun kasa gano hikimomin da ke cikin sa waɗanda suke da shi suke da halin su ƙara sai su rika gudun shi waɗanda ba su yi ba sai kaga kuma sun ƙi wai suna jin tsoron a akwai wahala a rayuwar aure idan mutum yana da mace guda ɗaya zai gudanar da ita shi da ita wallahi rayuwarsa ta fi arha sama da rayuwar saurayin da yake gudanar da kansa baya da gidan da za a bashi abinci shi zai saya rayuwar ma'aure ta fi arha rayuwar saurayin ta fi tsada kaji wani ya faɗa ce ga fashin rai ga damuwa to ka san tashin hankalin ba ka balaga ka balaga ka girma kamar dan autan samudawa inda ake bala'i shine idan ana ruwa da daddare ɗakin ka yana yoyo tashin hankalin duniya a yi ruwan dare din da bakin almuran nan bai shayi bai ɗora ba mai gurasa babu mai abincin dare babu tashin hankali ko a yi ruwan safe a fara tun da karfe shida kara sai sai goma ba tashin hankali a wurin goro irin wannan akwai tsada wajen mutum ya rike kansa shi kadai in dai ba yana da wani gidan yayi inda ake ware masa kwanansa ajiya gindin murhu ya zo ya dauka da kansa wannan yi da abu amma idan baka da gidan wani wanda za a ajiye maka gindin muro ka dauka ko turiya da ajiya dauko ya'yan wanka suna ce maka baba na soro ko baba na shago a ce wani baban a ce ba baba na cikin gida ba baba na shago ba na ne baba na shago kenan ya gama yawo a nan gurin ya'yan uwa musulmi wani shedan na nuna masa a rayuwar akwai wahala akwai ɗawainiyar abinci akwai ɗawainiyar sutura akwai batun magani ta iya haihuwa nauyin rayuwa zai hau kaina to amma waɗannan fa ababe da kake kashewa matarka duk ba a banza bane balada ne tunda dai hadisi ya tabbata cikin sahih muslim la ce tsakanin dinarin da aka kashe dan yada kalmar Allah da dinarin da aka ciyar da miskini a matsayin sadaka da dinarin da wato kaciyar da iyalanka wanda ka ciyar da iyalanka ya kula da a wajen Allah ya fi falala a wajen ubangiji cefane da za ka yi abincin da za ka so sowa iyalanka wato lada ubangiji yake baka kamar kayan saraka idan ka samu 'ya'ya kula da su lada ubangiji ta'ala ke baka kamar kayan saraka to don saboda haka a nan gudun a gaskiya mu daina yarda mana yaudaran kanmu ko shi dan ya kawata mana rayuwa wanda muke yi mara kyau da yawa daga cikin matasa sai su rinka jin cewa a ah, yo ai idan ka aure ba za ka sake ba me kike bukata ba ya mace ba yanzu ga suna akan titi in yana son ya yi fasikanci da zaurawan akwai zaurawan da za su yi da shi idan yana son yadda da yan mata akwai wanda za su yi da shi in yana son ya yi gida in yana son ya yi a daji amma abin da bai gane ba shine duk wannan ko da mace ɗari za ka tara da ita ka biya bukatar ka a titi wallahi ba ta kai kimar mace ɗaya ba ta aure kuma dare ɗaya mace ɗari ta banza kwaɗayi take ƙara maka na jima'in bata ta gamsar da kai ba matar aure kuma gamsar da kake tana satisfying ɗinka mace ɗari duk lokacin da ka ganta kafin ka sadu da ita ɗin kake sha'awa har kuma ka zo ka sadu da ita daga lokacin da ka yi rilizin maniyin ka ya fita sai ta kai ya dawo maka me yasa kai zunubin kuma yana nan yana jiran ka ranar tashin ka saboda haka ku daina yadda shi dan yana yaudaran ku ku daina yadda shi dan yana tsoratar da ku game da harkar aure kai ai abun akwai wahala ai yadda Najeriya nan take kai ana cikin mulkin Obasanjo kai masara kaza kaza kaza akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa akwai kawatawa ta shedan mai tarin yawa matukar ubangiji subhanahu wataala ya baka abin da yake na rufin asiri karka jira cewa wai sai kai kudi da yawa kana da rufin asiri da zaka iya rike matar baya ruwa fallasa ubangiji subhanahu wataala zai taimake ka zai sa albarka a cikin rayuwarka to wannan shine babban abin da ya kamata wato ainihin mu fahimta don mu kimanta aure mu daina jin tsoronsa mu daina guje masa mu daina jin tsoronsa mu daina guje masa duk mutumin da yake yawo a titi yana bin yan mata nan da can ya tara hoton yan mata babu iyaka a alban din shi sai yan abokanai sun kawo ziyara a rinka budewa yadda ka san mai karatun da la'ilu ya bude wannan shafi ya bude wannan shafi yana bi shafi shafi yana ce shi ko ce shege wani wannan ba a ina take mutum a yi wani haka da hannu wani mutum wai wai mutum zuwa mutum gina dawa wani shi na ganin injewa ne ya tsara wajen yan mata wannan tana can wannan tana can wannan tana can gurin wannan duk wannan duk wallahi da kai zai zame maka nan gaba oh, damuwa zai zame maka nan gaba ka samu matar ka ta aure guda daya wadda take son Allah take son manzon Allah oh. take da nutsuwa take da hankali ka aure ta ka samu kwanciyar hankali ta tare da ita ya fi komai sannan bayan aure ya yan uwa musulmi akwai kurakure da dama da ake samu a cikin rayuwar aure sai dan da naga an ya aure kuma dandana a samu cikas a kowace unguwa ka ta yanzu zaurawa suna nan da yawa a yi aure ko ba tare da nan dauki lokaci ba sai ya kasance auren ya riga warware to a hakikanin gaskiya akwai abubuwa da dama da suke shigo mana waɗanda suke za mana harkar aure na farko dai karancin karancin ilimi na addini matukar kai ba ka da karatun addini ita ma ba ta da karatu da tarbiyya irin ta addini to za ku rika samun kurakurai masu ɗumbin yawa a cikin rayuwa rayuwa ta ta amma matukar akwai karatu na addini to ai za ka san wannan mace tana da haƙƙi a kaina kuma nema ina da haƙƙi a kanta irin yadda nake son ta bani haƙƙina ya kamata nema in ba ta haƙƙin ta ita ma za ta san cewa mijin nan na haƙƙi a kaina irin yadda nake neman haƙƙina ya kamata nema in biya shi nasa haƙƙi karatun addini ke sa a samu wani da tarbiyyar addini kallon hoton rayuwar auratayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kokarin kwafin wannan abin da manzon Allah ya gudanar da matansa a kai mutum ya kokarin tabbakawa a karan kansa wannan duk yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci sannan kallon manufofi na aure daga cikin manufar aure babban manufa ka kare kanka daga zina ka sa wata ta kange kanta daga zina to idan an samu wannan manufar an samu ɗaya daga cikin abin da yake sinadarin shiga aljanna daga cikin babbar manufar aure a samu ɗa da zuriya ta gani daga cikin babbar manufar aure a rage adadin yawan 'yan mata da ake da su da zaurawan da ba su da mazaje da don sai da aure ne za a rage adadin su daga cikin manufar aure akwai sada zumunci kafin ka auri wance ko ta aure ka za a gaban abin da ya haɗa ka da gidanku da gidansu amma daga lokacin da ka aure ka aure daɗi sai ka ta zama ɗan gida in ka je za ka shiga ba mai inkarin cewa dan mai za ka shiga ita ma ta zama yar gidanku dan ta zo za ka shiga ba inkarin mai kawo ta gidan sai ga an samu alaka tsakanin jama'u guda biyu jama'ar can gidan wato gidan su amarya da jama'ar nan gidan gidan su ango ana mutunci ana zumunci da ko ba mai taya wani kuka idan abin kuka ya samu ba mai taya wani farin ciki idan abin farin ciki ya samu tsakanin gidajen guda biyu a yanzu ko duk abin da ya tafi san gidan ya tafi san gidan a ce abin na haɗuwar al'umma to waɗannan manufofin idan ma'auri na kallon su sai ka cewa da muka auren nan fa na samu tsaro irin wanda da bani da shi ta fuskar aukawa cikin zina sannan mun kullu tsakanin gidanmu da gidansu in da tana budurwa ni ina saurayi alaka ce ta saurayi da budurwa yanzu da muka zama ma'aurata to fa ina ganin kimar 'yancin gidan ita ma tana ganin kimar 'yan nan gidan mun haɗa gidaje guda biyu yanzu rabuwar mu mun biyu ba rabuwa ce ta ni da ita kadai ba rabuwa ce ta gidaje guda biyu amma lokacin tana budurwa ina zuwa zance dan mun rabu ni da ita ne muka rabu mu kadai amma yanzu bayan an yi aure in mun rabu ba mu biyu ne ne muka rabu gidaje guda biyu ne suka rabu to idan mutum yana kallon irin waɗannan abubuwa sai ya rika tsara yana duban bakin gashi sannan mu sani cewa soyayya kadai ba ta rike aure duk da cewa soyayya tana da kima a cikin aure don haka ma Allah ya nasanta ta a cikin alkur'ani a cikin aure akwai tausayi da jin kai ka ji tausayinka ta ji tausayinka ka ji tausayinta ta ji tausayinka ba ta da lafiya ta ga ka damu me ya faru gare shi me ake ciki menene tausayin to da haka dole waɗannan ababai na rahama da jin kai da tausayi sai akwai su tsakankanin ma'aurata har kafin a samu aure ta nasarar ɗorewa sannan akwai mutunta juna a cikin aure ke mace kiran kaje na mijinki mijinki shugabanki ne iyayensa iyayenki ne kai kuma ka rinka jin cewa wannan matar amana aka danka a hannuna ya kamata kar in bari ta salwanta ta hanyar haka za ka mu'amalance ta kai ba shugabar ka bace bai ta amana ce aka danka a hannunka amma ita kuma kai ta rinka jin shi'orin kai shugaba ne in ku biyu duk kuna da wannan filin sun a cikin zuciyarku to aure zai ci nasarar ɗorewa amana ce na tarko daga wani gida ba zan so in salwantar ba amana ce aka ɗaura min jama'a suka zama shaidu Allah zai tambaye ni kai ranar tashin kiyama to sai mutum ya kula da wannan amanar ke kuma shugabana ne dole in yi masa da'a ta matsayin shugaba kar in yi masa rashin kunya kar in yi masa tsiwa kar in yi masa rashin mutunci duk wannan abu ne sannan kuma miji ya rika ganin fa cewa na auro wanta ne daga gida kaza amma fa in tabbatar ba daga sama ta fado ba tana da dangi tana da yan uwa dole in yi trafi da dangi ta da yan uwanta in yadda da su abin da nake nufi yadda da su ma'ana in yadda yan uwanta ne wani abu na iya tasowa ta buƙaci ta je ko da bata je ba ni in sa ta je in hankalinta bai kai na ta je ba abin taya farin ciki ta je ta taya farin ciki ne in karfafe ta ta je in wani abin bakin ciki na ta je ta taya su ne in karfafe ta ta je wani lokacin a gaban je da ita wannan abu na nuna maka cewa ashe ba daga sama aka je ho ya ka tafe ba a zuwa kai ka auro ta a gidan uwa da uba da yayye da kanne wanda kuma aurenka da su ba yana nuna alaƙa ta ta yanke da su ba da yawa daga cikin mazaje ba ma na haka ita ma kuma ya kamata ta san haka kai ma ba daga sama aka jiro ka tafi ba kana da iyaye kana da dangi kana da 'yan'uwa dole ta yadda cewa eh dangin ka tunan ta mutunta su dan ta fitar da kai kunyar su kowa ya cewa eh matar wani tana da mutunci matar wani tana da girman mutane ya kamata ita matar ta yi haka shi namijin ya haka dan waɗannan idan ba mu yi su ba duk yadda aka samu soyayya tsakanin saurayi da budurwa idan suka aure babu waɗannan sai wannan soyayya da rikici ta zama kiyayya dan kai ba za ka so ka shigo dangin kullum ana zargin matarka ita ma ba ta so ba ta koma cikin danginta kullum ana cewa mijinki ya da mutunci ya da kirki to da a cikin abin da aka ce ba ta da kirki kai sai ka kalla da adalci kar ka ce su kai na sun kai farwa kamata ya ka kalla da adalci shin haka ne laifi na ne sai in gyara ba laifi ba bane bane in je in tara son musu bayani ke ma sai ki lura da irin waɗannan al'amura sannan kuma dole ne yawanci 'yan mata su lura da kawayensu kawaye na gaskiya na fi sabilillahi da kawaye na bogi akwai bambanci akwai kawayen da lokacin da kika aure za su nuna sun yi farin ciki a fuska amma haushi suke ji a zuci kin bar su su kadai sun yi kwanta a titi na haka duk yadda za su yi su zuga kike fito za su waɗansu 'yan matan ba sa gane wannan to mace mai wayo ita ce wadda takan yi kokarin warware matsalar ta tsakaninta da mijinta ba ta faɗawa kawayenta mace mai wayo ita ce wadda ba ta saurin kai karan mijinta gida saboda idan ce kai karan su sau daya na farko ba zai ba iyaye haushi ba ke kai na biyu ce kai na uku tun ba su fara jin haushin su ba sai su fara jin haushin sa kila kuma kun haihu daya biyu uku kuma kuna kara haihuwa su kuma suna kara jin haushin sa sau yadda ce kai karan mijinki wajen iyayenki sau yadda kika bayar da dama su ji haushin sa da haka yi so da dama take koye ba za ki kai ba da akwai matan da za ga an yi mata aure ta girma gandaddan shekara ta gida ta faɗa komai sai ta kwashe ta faɗa to irin wannan auren su baya sun nasara wanda kuma komai sai ta faɗa a ƙawayenta kuma ƙawayen kwashi kwaram to ita ma auren ta baya cin nasara a cikin ƙawayen ki akwai wanda za su rinka zuga ki dan saboda dan kin fito su su aure miji akwai irin wannan ni na ga irin wannan da ido na a nan Kano kuma na gani aboki na gani a wannan sura ƙawa ce har kowace na iya sa kayan kowa ta fita unguwa waccan ta aure wannan ta zo ta tare a gidanta kusan a gidan take kwana a gidan take yi ne ta sauki kayan amaryar ta sa wai sai take wa mijin ladabi wa ai mijin kawata ne sai ladabin munafunci duk abin da wancan amaryar ba ta iya yi ita kuma ta rinka yi har dai suka yi dabara ita da mijin suke haɗuwa a wani wuri suke zance shikenan ita kuma da mijin ya zo an yi wani abu sai ta faɗa wa kawar to ya za a yi ni ba dai ina ganin dai kina yadda kike hakuri da mijin nan nashi kan abin da ya ba a cewa komai to ya zaki ai ta ga hakuri kuma kariya take ta ta hura ta kawai aka sake ta ba a yi sati ba sai ta an ce ai wani zai aure kin ji wani zai aure eh na da ce zai har yanzu bata san kowa ba sai da ta samu invitation din sai daga cewa a ce wannan kawai ta ce za a aure wanda suke zaune a tsaki ta suke sa kayanta to akwai irin wannan saboda haka ya kamata 'yan mata da ma'aurata su yi hatara sannan mazaje da dama mazaje da dama sukan sarayar da abin da ya shafi wajibinsu na haƙƙin matansu wajibi ne ciyarwa da shayarwa wajibi ne abinci da sutura wajibi ne wurin kwana waɗannan wajiban ko baka karanta mutum littafi ba ya san su cewa wajibi ne ya ciyar da matarsa wajibi ne ya mata tufafi wajibi ne ya sanar ɗakin kwana nashi na kansa ko wanda yake na haya sannan wajibi ne kwanciyar auratayya haƙƙin matarsa ne a kansa ko mutum bai je makaranta ba a karanta masa littafi ya san wannan to amma wajen gudanar da shi ne ake samun matsala misali tufafin nan sai ka samu a kasar hausa miji bayawa mace tufafi sai sallah sai kuma ita haihu a ba ta zanen haihuwa wanda kuke rarrabawa ne kuma zama za ku yi rarraba rarraban da sai in dakata da zai ɗauki hankalin mu in mun zo daga karshe za a yi lalaba lalaba ni ma insha Allah amma dai yanzu dan kuna ka da wani ba ba da wani ma kai haji ya tace mu ya abin da nake so in ce a nan gurin shine inda ake samun kuskure wajen ya zamu aiwatar da wannan sai ga cewa tufafi sai su ɗaya a shekara sallah karama idan an yi ba ba kowa ke yi na babban sallah ba kuma wani kuma ya karama sallah da babbar sallah din in ba haihuwa ce ba kuma sai wata karama sallah ta zo ko babbar sallah wannan kuskure ne kai zo kai kai dinki kai ma daga karama sallah da babbar sallah baka sake yi ba tsakanin ka da Allah malam kuma ya karanta mana hadisi an taksuwa ha ka saita. in ka danka kuma bai ta ba ka danka wata to kaga anan ta nazarwa matanka kaya din nan za ka yi ne bil ma'ruf ba a san kai mata qawlu ta da sai so da a shekara ko ba a san kai almubazzaranci na ketare ne kai abin da kake so a sa maka kayan da kai ma za ka gani kayi wa ka kaya na fita kunya in wani abu ya taso ta sabga daidai karfinka dai kayan abin da shine daidai karfinka sannan kayi wa ka kaya kai ma za ta rinka maka kwalliya da ranar da yamma da hantsi da bayan lisha'i kullum tana maka kwalliya kana gani kana morewa haka kai ma kake so sannan miji mai dabara ma shi ne zai rinka zaɓen style din dinkin da za a yi ba ita za ta rinka zaɓe ba don akwai mijin da shi ba ruwansa ta sa kaya bai bai koko ta sa daidai koko ta sa bulu ya yi shi ba ruwansa jangau ta sa shi ba ruwansa ah, da ka'ida in za a sa a tamfa a gidana ne zan zaɓo ta ni zan zaɓo irin yadin eh ga irin wanda nake so ya fi burge ni iri kaza shikenan ranar da ake rana na san irin kayan da nake so a sa ranar da ake sanyi na san irin wanda nake so a sa ranar da aka tashi da limshi na san irin wanda ake so a sa da daddare kuma na san irin wanda nake so a sa ba yadda za a yi da daddare za a sa maka wata riga mai katon butar a kirji ba za a yi ba wannan idan kuka yi haka tsakaninku da matanku za mu ku samu kwanciyar hankali mai yawan gaske za ka samu kwanciyar hankali mai yawan gaske amma yawancin mu fa kai dai ko dai ka bata kudin da zai ta sayo ba ruwanka ta zo tana nuna ma wannan ta yi ba ka kowane da abin nan eh ta yi wannan ta Allah na ce ta yi haba ta yi kai kai ba gidaje ne baka iya soyayya wallahi baka iya soyayya kwata kwata sannan kuma ta je ta sa kayan ta gitta ta gabanka ka yi banza da ita ta sake gittawa ta yi kare kai na ta dawo sai ba kai kowane irin comment ba ba na ba wani aliki wallahi sai ta kai ciye kama ta idan aka yi wannan sau uku ana nan sai ta ce da Allah zan je barka a haifa dangi dan ita ka'idar mace idan ta yi ado tana son a kalle ta a ce yayi kyau ko kai ka faɗa ko ka bari ta fita unguwa ta nuna wani gani da haka idan kana so ka rage yawan zuwa unguwar ta makai da kanka ka yi wannan wallahi wata ke yi kyau sai ka tana jin daɗi ba sai ka ji unguwa ba dan ka faɗa mata kalmar ki yi kyau kalmar ina son ki kalmar kina da kyau abu ne kalmomi da mata suke so duk wanda yake so ya rudu mace ya ce kai kina da kyau sai ka tana ka wallahi kila ba daga matukar baka faɗin wannan kalmomin matukar ka faɗin wannan kalmomin za ta rika tambayar ka zuwa unguwa a kan kai kuma abin da suke so in ta fita unguwa da keta ta inda maza suke ba wai sai an yi mata magana ba in ta ga an kalle ta haka ta wayoyi ta ga an sake kallon ta to ita ta biya wanda da ka faɗa mata wannan abin a gida ba sai ta fita wajen sai ta kibar da haka sai ta fita da haka ya kamata ka kiyaye wannan sannan kuma da yawan mu muka dauka wai daga waɗannan guda hudun an gama komai ba dai akwai abinci ba akwai sutura akwai ɗakin kwana sannan idan yana bukatar ta zai zo wajenta to an riga an gama ba ta da haƙƙi na hira tattaunawa shawara waɗannan ku duk suna da amfani shawara duk suna da amfani ka neme ta shawara ko da ba za ka yi aiki da ita ba ka neme ta shawara ko don ka koya mata tunani ina so ko dama in shawarce ki wani abu ina son in yi kaza ina son in yi kaza mai ya gani idan ta dan yi dum sai ka ce na baki kwana biyu ki yi tunani ki faɗa min abin da kika yi abin da kika tuno mai amfani ki rubuta dan kake manta zan sake tambayar ki jibi ka ba ta assignment shagaltuwa da za ta yi don abu yanzu ka hana ta shi ka rage lokacin ta na shirme ka mai da rayuwarta ta zama gaske idan baka yi wannan ba sai ta zama shirme ba za ta zama gaske ba sai ka tuntube ta mai kika tuno kai fa kana da abin da ka yanke sai ta ce kaza da kaza da kaza sai ka ce to naji amma saboda dalili eh to kaza ina ganin saboda kaza sai ka ce ni kuwa ga abin da nake gani da ina ganin kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ita kan za ce eh gaskiya na kan yafi yanzu anan ka kare ta ka ilmantar da ita ba tare da ka dauki chalk akan blackboard ba ka ba ta wani ilimi na rayuwa a hankali a hankali haka za ku yi ta yi haka za ku yi ta yi sai da cewa kana ƙara wayar da ita tana ƙara zama mutum ga ta yarinya amma tana tunani irin da irin shekara talatin irin shekara arba'in wato tunaninta ya fi ƙarfin shekarunta amma idan ta kyale ta a haka a hannun yan wasan kwaikwayo shi kenan ma'ana ta sa wannan kasar ta cire ta sa wancan kasar ta cire shine kawai daga nan gurin take karɓar saƙonni ba daga ayoyin alkur'ani ko hadisan manzon Allah ba shi kenan ta riga ta cutu wata rana ka je ka samu wani kasar kai na ji wani kasar da aka yi sa wannan kiji idan kin sa ki rubuta min abin da kika fahimta cikin abin da kika kare kasa shafi daya ka mata assignment kasar din da in 90 ne awa ɗaya da rabi yanzu ka kwace awa ɗaya da rabi daga shirme dan za ta tsaya tana ji a natsai abin da ta fahimta ta rubuta maka abin da ta fahimta ta rubuta maka in ta yi makaranta ka sa ta ce to ki juya mun shi tunda hausa ne ki juya mun shi da turanci ko kuma ki juya mun shi da larabci inda larabci ne ta dan iya kama larabci ka ce ki juya mun shi da Hausa abinda kika ji ga kasar din da na jin larabci juya mun shi da Hausa duk ka fata a samun da wayo amma ka zo ke kullun sai kallace kallace ke kullun sai kaza to me za ta yi in ta daina wannan baka ba ta canjin sa ba amma da dabara za ka ba ta canjin wannan sannan ka zo ku yi hira nan yana da daɗi amma yawancin mu ba ma hira a gida Zai ga yanzu daga nan wurin in ba dan wannan wazan ba wani na wurin mai balangu wani na wurin mai shayi wani na wurin mai ne kuma matan sa tana gida wai sai can an riga an tashi karfe sha biyu sannan ya to in ma ta yi ado dan kai har ta kwanta barci yawan barci ya jika mata kuma tu yar hodar da shafa duk ta riga ta dame da yawan barci a wannan lokaci in ka je sai ka ji kana jin haushin ta kuma kai ka ka zo da wuri wana ka gani amma bari lokaci ya kure ka gani yanzu in banda irin wannan wa'azin ko wani abu ka wance wannan wallahi babu yanda za a karfe goma sai mun a waje goma sai maka a waje duk me amfanin ka to goro kenan dan me goma za ta maka a waje wannan gaskiya magidanta suna yin sakaci akan wannan sannan sai ka ga wani yanzu koke-koken da mata suke sai ga wani mijin ba ruwan shi da matarsa wata biyu wata uku ba ruwan shi ne. akwai matar da ta ce shekara guda na mijinta bai taɓa neman ta ba tsawon shekara guda in ta je gida ta faɗa ta iya ta sai to ki hakuri mana ai kowa hakuri ki kin rasa ci ne kin rasa sha ne a'a shi ma idan yaje sai ya ce wai ai yana nan da buhunan sukari a gidansa da buhunan shinkafa to dan Allah to wai kawo ina ruwan ta da wani buhunan masarar ka wannan kai ta shafa ai ba dan shi kadai ke yin aure ba yana da muhimmanci amma ba shine aure ba shi kadai abin da sa za ku gane ba shi ne aure ba a gidansu mahaifinta na ba ta tuwo in wanta ya aure za ta je gidan wanta ta ci tuwo in kananta ma ya aure za ta je gidan kananta ta ci tuwo za ta je gidan mafauta ta ci tuwo za ta je gidan kawaye ta ci tuwo abu ɗaya ne wanda kai kaɗai za ka yi a duniya kai kuma ka ki yi uwa wa ɗani makwabci dangi ba wanda zai wannan sai ka kai kuma ka ki wai kuma kuma wai kuma kana ga baka yi laifi ba wato abin mamakin ka karanta din ma kai baka yi laifi ba ka karanta din ma kamar Allah ba zai tambaye ka ba wannan kuskure ne wannan kuskure ne da haka haramun ne <laughs> wa matarsa tsawon lokaci ba tare da wani laifi mutum yakan kaura cewa matarsa ne idan ta yi laifi da sunan ladabtar maza Allah ya nuna mana wanda za Allah ya kaura cewa matansa saboda sun yi masa laifi yake saduwa da kowace daga cikinsu har ma yake shiga ɗakunansu don sun yi masa laifi amma bai yi sama da wata ɗaya ba kuma sosai ya yi wannan tsawon wata ɗaya amma yanzu kai matar ka suka kaurace mata shekara ɗaya shekara biyu wallahi na ga wata baiwar Allah ta same ta ce shekara ta bakwai rabon ta da mijinta ta nuna yaro ta nuna wani yaro yana yawo ta ce tun da na haifi wannan yaron zuwa yanzu mijina bai neme ni ta rame tana kuka kamar ta yi in ban da tsoron Allah ta ba su je wani ce fasikanci ba to amma yawanci mazaje ba sa abin nan kuma abin da zai baka takaici shine iyaye ba sa jin laifi akai da shi to ai mu kira su ci ba biki rasa sha ba wannan kalmar tana da ban haushi wai ba ta rasa ciwo ba ta rasa sha ba ku kasa fahimta yaran da kula da hankali ai kuna sanar da wani bawan Allah da matarsa ta kawo shi kara wajen Umar dan Safa cewa kullum ya mallale yake sannan kuma ya waye gari da azumi sai wannan sabi ce neman zauji zauji kai kin mole da miji ya mallale da azumi ta ce na ce fa kullum fa ya kusa kwana yana sallah sannan da safe tashi da azumi a cikin mole da miji sai ɗaya daga cikin wanda suke tare da shi ce halifa baiwar Allah nan ta kai matuƙa wajen kawo ƙara amma na fahimci baka na farga baka gane ta ya ce to me kake nufi ya ce ai abin da take nufi mijinta baya neman ta wajen saduwar aure ya ce to tun da kai ka gane ƙaranta to na baka izini yi hukunci tsakanin su. sai sa ka kirawo mijin kai me yasa kullun azumi kullun daddare kiyamul laili ce tsoron Allah ayoyin da ke cikin na ali da ayoyin da ke cikin kaza kaza kaza aw ya'khudhum fi taqallubihim fa ma hum bi aw ya'khudhum ala takhawuf wannan ayoyin da su suka hana shi wannan ce kaga tsoron Allah ka dai ka aiwa fi sauran mutane yanzu mu kaddara matan ka hudu za ka yi rabon kwana ɗai ɗai kowace mace a cikin kowane kwana hudu tana da kwana nawa ce to mu kaddara iyamun lailin da azuminka ka sune mata uku ita kuma wannan ita ce ta hudu to kaga kenan zaka yi kwana uku kana azumi da kiyamun laili amma ana hudu babu azumi babu kiyamun laili da ka ne wannan kuma na wasa ya kalle shi ce ban san ba me ya burge ni shin yadda ka fahimci karan da ta kawo ko kuma hukuncin da ka zartar je ka na naɗa ka alkali a gari kaza mahallin shahada nan na. Umar dan Khattab halifan manzo Allah sallallahu bai yadda ya kyale wani ma'aurati ba haka kawai ya kaura cewa matarsa har kai kwana hudu an yadda an ba shi dama kwana uku dan ya kiyamu lailansa dan ya me zai amma ana hudu dole yana tare da ita to ina da kai zaka zo yanzu kai wata shida ba ruwanka da matarka wani ya kwana arba'in ba ruwansa da matarsa wani ya shekara ba ruwansa da matarsa sannan kuma ta kai kara wajen iyayenta ba a yi ba ta kai kara wajen ka kai ba a yi ba kuma duk wanda ta faɗa wata a ce wanki hakuri wannan kalmar ki hakuri ko mutane ya kamata su fahimci ta akwai abin da ana iya hakuri akwai abin da ba iya hakuri bukatar mutum mutum a matsayinsa na mutum na abin da zai ci da abin da zai sha da kuma bukatar saduwa duk bukatu ne da Allah ya an tada dan adam akai bai sai cirewa kansa su ba dan adam ba ya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci ba ya cewa daga yau na yi tawaye na daina cin abinci haka ba ya cewa daga yau na yi tawaye ba ruwana da mace dole zai sha'awa in ko har ka gama baka da sha'awa to baka da kamala ta bani adam sha'awa din kamala ce ta dan adam ya zanto kana da sha'awa ke ma in kin ji ba ki da sha'awa to baki da kamala ta bani adam amma abin zargi a shari'ance biyan bukatar waɗannan ababai ta hanyar da ba Allah ya haramta eh, ta hanyar da Allah ya haramta kamar ka je yunwa sai ka je ka sato ka ci to nan da zargi ya zo ka so tufafi sai ka je ka sato ka sa tufafi nan da zargi ya zo ka ji sha'awar mace ka je ka nemi ta banza ka yi zina ki ji sha'awar namiji ki je ki nemi fasiki ya zina da ke to a nan nan zargi ke zuwa amma asalin sha'awar ba zargi ba ce hanyar da ake bi a kwantar da sha'awar ita ce shari'a za ta zarga ko ta yi yan abin ya zama aure a yabe shi yan abin ya zama ba aure ba a zarge shi to don haka yana da kyau iyaye su kula kan wannan duk wanda ta kawo kara ta ce ga mijinta ya ce mata sai a kirawo shi a yi masa wa'azi da nasiha a ji hankalinsa cewa ai tana da haƙƙi a kanka ya kamata ka kiyaye wannan kai yanzu zaka so ƴarka ta shiga cikin hali kaza kai yanzu zaka santo yarka ko ka ta shiga cikin hali kaza to ai ma wannan din yar wani ce yar wani ce ƙawar wani ce yadda ko kai baka son naka abin ya same su ko ma ba san yarsa ko ƙanwarsa a tursasa ta ko a wulaƙanta ta a gidan aure da haka yana da kyau wato mu rinka lura da waɗannan al'amura don sukan kawo matsaloli na cikin gida masu tarin yawan gaske zaman hira tare da iyalinka a lokacin hutunka yana da muhimmanci ka ji matsalolinta ta ji matsalolinka ka ji matsalolin gidansu wanda kila za ta faɗa ma kai ne abokin shawara ta ka ba ta shawara ta warware ku tsara yadda za ku gina gabanku a cikin rayuwa Allah ya fara baku zurriya kuna tunanin makomar 'ya'yanku wannan hira tana da matukar muhimmanci ta tare da ɗan adam sinadari ne mai karfi wajen sa rayuwar aure ta dore amma ya zanto kwata kwata ba ruwanka da mace sai in sha'awa ta kama mutum sai da daddare ya zo in ya biya bukatar su kuma shi kenan wani fa daga lokacin da biya bukatar sa da matar wato shimfiɗar ma ya tashi wani ɗakin ma ya bar mata ya koma ɗakinsa ina soyayya take a cikin wannan mayan wace na yunwa ta kawo ka aka baka abinci ka tafi amma baka da wani bambanci da wannan kenan amma duk mutumin da yake akwai soyayya ko da saduwa ko ba saduwa yana tare da matarsa don mutumin da yake akwai soyayya ɗaki baya raba su da matarsa shimfiɗa ba ta raba su da matarsa da zafi da sanyi da damana duk wanda haka ne duk mutumin da yake akwai soyayya zai kokarin ya nuna matar yana kaunar ita kuma za ta kare mutuncinsa za ka iya wa matar ka laifi yana da nauyi ɗa namiji ya zo ce da miki laifi Allah baki hakuri ba kowa ke iya wannan ba to wani zai iya yin wannan din ya ce ki yi hakuri abu kaza da ya faru kuskure ne irin da zai iya faruwa ba sai ka faɗe shi ba ta hanyar da kake ganin za ka wulaƙanta. wani kuma zai iya dabara sai ya wanke abin ya san ya yi laifi shi dai ba zai ce Allah baki hakuri ba amma za ki ga take taken sa yana yin waɗansu ababai sunan su Allah baki hakuri kawai haka sai ki danki ya zo da wata shibiti wallahi na wuce ta kwana asibiti na goshi wata shibi mai kyau na ga za ta dace da ke da sowo miki ka ga wannan Allah baki hakuri ne da wayo ai na ga wani abu kaza na sowo miki ai ina tafiya sai na ga tanjirin da ya sha'awa na ga ya kamata ya wani tanjirin a gidan nan a ina ta awa sai na kai ai ba a sha fruit salad ba ga ayaba da lemo da Allah dan yanka fruit salad kuma tare za mu sha kaga dole sunan shi Allah baki hakuri amma dai da wayo Allah baki hakuri Allah baki hakuri amma dai ta hanya wanda take akwai tsafta kuma za ita kuma idan tana da wayo tana tana da hankali to shikenan sai ta bazar sai komai ya wuce idan kowa ce sai ya kura kowa a'a wai sai ya fito ya ce Allah bani hakuri to wani fa ba zai haka ba ko da yadda za a yi ita ma wata din tana da wannan girman kansa ta sun ta yi laifi ba za su ce maka Allah baka ba amma sai ta yi ɗaya ta yi waɗansu abubuwa wanda za yi haka ha kawai sai ka je ka dawo sai ka ta wanke kayanka ta goge ta feshe su da turare me ya faru ne haka yau tana sanar da zuwa wane ne wane ne me ka sha ruwa ka sha ko zoko ka sha ko lemo ka sha ko sharma milk ka sha ko waye da ra an dan sabon kaga dai ita ma wannan da dabara Allah baka hakuri wannan yana kawo daɗin aure yana kawo daɗin aure yana kawo morewa a cikin aure wani kuma zai mata laifi ya san ya yi mata laifi to sai ya dabara zai ba da hakuri ɗin da wayo a wani lokaci kila sai ta je unguwa ya ce sai je shi da kanshi zai je kawo da ita ba abin da ke burge ya mace a duniya ta je unguwa a ce mijinta ya zo su tafi tare a ce kana da abun hawa ko kana da mota ko kana da wani abu a ce ya zo kuma idan ka zo ka ce ba gaggawa kake ba kai kwakin gefe guda a ce in ta gama ina nan ina jira ba shi ma suke fito mutum ba an in ta gama ina nan wai ai suke sarauniya wallahi jin da take ta kuma ta sarki a ranar eh sai ga kowa a gidan sai ta sallama da ke ya zo za mu tafi wai ya zo guda ka warware da wayo da dabara ba tare da ka sani ai ya zo za a tafiya ta yi sallama da kowa wallahi eh wance ta eh wallahi ya zo za mu wallahi baban sadiq ya zo za mu mala aminu ina ta kabar na bisa ga wannan aure ubangiji ta ala sun yi albarka allah ba da na lafiya ubangiji subhanahu wa ya kaddara rayuwa mai inganci tsakaninsa da matarsa kuma muna fatan duk waɗanda suke son su yi aure ba su da halin yi Allah ba su iko kuma maza ne ko mata duk wanda ke son yin aure ya ubangiji ka ba su ikon yin aure kuma ka haɗa su da abokanan zama waɗanda suke da jin jama'a hakikanin gaskiya kafin in zo nan in an ce zan daɗe haka zan ɗauka cewa ba zan yi rabewa ba amma taruwar ku ta bani ƙwarin gwiwa kuma na ga dai yan uwana ne matasa in kun yadda ku bani mahalli da gurbi a cikin tsohon matasa gaskiya wannan haɗuwar ku a wannan waje don ku nuna zumunci ga shi ango shi ya bani ƙwarin gwiwar har ubangiji subhanahu wata'ala ya tunatar da ni abin da na faɗa muku wanda abu ne ba a rubuce ba har kawai ya zo da ka abin da nake tunowa ne cikin abin da ko na karanta ko kuma na gan shi a cikin rayuwa Allah mu ɗauki sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bin ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata dukkan ma'aurata da suke cikin halin kakanuka ya ubangiji ta alaka ba su zaman lafiya ubangiji ka gadar musu da fahimtar juna a tsakanin su dukkan ma'auratan da suke zama na rashin jituwa Allah ka sulhunta tsakanin su Allah ka sanya albarka cikin auren su ka sanya albarka cikin auren su sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya Thank you. yanzu a fito da na baban ko ana raba abinci yace ne sanda sanda mu ko muna ansa tambaya ko ba haka ba eh dan kar kowa sai ya yanzu ne za a yi walima da a zuwa ziya kai Thank you. ce na rantse da alkur'ani na rantse da alkur'ani mai girma kaza ne ba wai sai an zo an kawo alkur'ani an buɗe shi ka yi alwala ka dafa ba wannan baya cikin rantsuwa duk wanda ya zo dafa alkur'ani ba bai ce na rantse da alkur'ani ba ba fa zuwa ba kawai sai ya dafa alkur'ani <laughs> ya je alwala ta taɓa alkur'ani wannan kuma kullum ma ya taɓa to kaga kar mutum ya zo ya taba qur'ani ku dauka ya rantsi ita rantsuwa ba sai an kawo alqur'ani ba mutum na yin ne kai tsaye qur'anin na gida kana nan gurin karanta da alqur'ani duk sunan ta rantsuwa da alqur'ani a da ku da kai wani yake tambaya ki jama'a da shi ya halatta mutum ya a a mutarin da kan mijinta ko kuma aboki ya shi ke da shi abokinsa ko ya da aboki ya shiga yan abokinsa wasa da kanan miji dai kan babu shi a tsarin musulunci al'ada ce kawai ta kasar hausa kuma ta ci karo da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga al'umma domin lokacin da manzo Allah ya furta wani hadisi da bakinsa mai sarki ce iyyakum kwadda dukhula ala nisa ku kiyaye shige shige gidajen da mata suke sai wani sahabi ya ce a fara aital hamwa ya rasulallah ya ce ba mu labarin kanan miji ko dan uwan miji ya shiga wajen matarsa ko da ba hijabi babu komai sai manzo Allah ce alhamu almaut ce dan uwan miji ai mutuwa ke manzo Allah sai kwatanta shi da mutuwa malamai suka ce dan manzo Allah ya kai matuka wajen nuna munin kanan miji ya killatu shi da matar wansa ko miji ya killace shi da matar kaninsa ba mu muharramarsa ba ce ba kuma ɗan na iya shiga su musamman idan ya zanto mutum da ya baligi da haka dai wannan al'ada ce wasan kana miji babu shi cikin addinin musulunci amma ga a kafin hausa har ko kowa ake kuma ko mijin yana nan shi baya hana saboda wasan kanan miji ne wannan kuskure ne ba daidai ba ne tambaya ta biyu ya halarta aboki ya shiga gidan abokinsa eh amma da sharadi sharadin shine wato an yi masa iyakar inda zai shiga ba ko ina da ko ina ba sannan na biyu lokacin da zai shiga abokin yana nan ba da shi sai matar abokin ba sannan na uku idan zai shiga ya zanto matar abokin ta zo wajen to ya zanto tana cikin kaya na hijabi na sutura na mutunci to wannan shine ka'idar shiga din annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga gidan sahabbansa sahabbansa kuma sukan shiga gidajen junansu amma duk lokacin da za su je matar gidan ta kan sanya hijabi da zai suturce ta sannan ta kan kawo wa mai gidan shi da abokanansa da suka shigo abinci ta ajiye ta tafiyar ta ba zama take a wajen ba amma mu ko ya gudana cikin al'adunmu kaga aboki ya je gidan aboki baya nan ya zauna wani har ya ci abinci wani har ya yi wanka wani ma yana zaune za a dafa masa abinci wannan kurakurai ne wanda sun saba a musulunci da haka ya kamata a kiyaye kuma a sakamakon haka an sha samun barna mai yawa barna barna barna mai yawa ba za ta kidayu ba kaga aboki yana neman matar abokinsa ko kuma ko da bai neme ta ba ka ga sun sarkafu tsakanin shi da matar dan wani abu da ya kamata ku sani shi ko zance kake dauni ke raka ka in ya fi ka iya zance zai kwace maka guduwa wallahi wata rana ya kai kuskure ka je ka kadai sai sana cewa ina wane Allah riki baka zo da shi ba ma'ana ya fi ka iya zance ya fi ka iya kare hula ya fi ka iya ado ya gama da kai to balantana abokin ka aboki ma haka ne saboda haka ka daina shiga da abokanan ka a zauna da matarka ana hira wannan ya ci karo da koyarwar addinin musulunci a jazakum Allah khairan wanda yake tambaya cewa shin malam ya halatta mace matar aure ta yi aikin gwamnati aiki na gwamnati kala-kala idan mace za ta yi aiki inda za ta cakudu da mata 'yan uwanta kadai babu laifi ko kuma inda za ta cakudu da yara waɗanda ba baligai ba nan ma babu laifi kamar a ce likita ce ta mata ko pediatric doctor likitan yara kaga za ta yi mu'amala ne da mata ko yara wannan babu ne ko ya ce ta fuskar aikin karantarwa za ta karantar a makarantar 'yan mata ko makarantar yara da ba kwalitai ba kaga babu laifi do a cikin waɗannan to amma sauran ayyuka da za a cakudu tsakanin mazaje da mataye yi wannan suna da haɗari mace ta yi sai faɗin ya zama larura yau ke yake zama larura mace na iya samun kanta a cikin maraici babu wani wanda ke kula da ita sannan kuma ba ta da miji ko mijin ya gaji ya ko kuma ya mutu to kaga nan dole ta kula da yayanta irin wannan mace babu yadda za ka yi ka haramta mata ne bisa ga larura ta samu kanta a cikin wannan kunci na rayuwar da ba zai ba wanda zai rike ta amma matukar akwai mijin da zai rike ta ko uba da zai dauki nauyinta to abin da ya fi alkhairi shine mace ta hakura da dukkan aikin da zai zanto tana shafutuwa tsakanin maza da mata a cikin dan lalacewar ta kai matuka ba wai ta aka yi ta idan ta yi ta zama fasuka a'a akwai fasukan mazajen da ba za su kyale ta gama lafiya ba waɗansu matsayin su ɗaya a ofis da da haka za su iya mata magana ko ta yi magana ita da kanta waɗansu kuma shugabannin ta nema kaga za su umarce ta ko su hana ta sa sai ta yi kaza ko kasance bari in ba ku wani labari wata baiwar Allah ta taba samu na ina karatu a labirari da daɗewa fa wannan kisa ta ɗan daɗe da ta same ni sai ta cewa da ni Allah ina son magana da kai sai na fito waje na same ta ta ce da Allah ina son ka taimake ni na ga kana karanta littafin larabci ka bani rana ɗaya ko biyu a mako a duk inda zan same ka ko ka same ni dan in karanta harkar larabci a wajen ka ne haɗa ki da larabci ki zai ki islamiyya mana ta ita ma'aikaciya ce tana da NCE ta je ta nemi aiki a ma'aikata ta ilimi aka ɗauke ta a matsayin malama to amma fa an yi gwagwarmaya da ita akan an nemi ta ba da mutuncinta har kafin ta zama aikin da kyar dai ta haye wannan da ta haye wannan to kuma inda za a yi postin dinta nan ma aka nemi ba za a tura ta inda ya dace ba har sai ta bayar da kanta Allah ya taimake ta ta haye wannan makarantar da aka kai ta shugaban makarantar kawai da ya ga cewa boko ta iya kawai sai ba ta arabi sai arabi za ta karanta in kuma ta ki ya rubuta da kanta ya rubuta cewa ba ta iya aikin ta ba ma'ana dai akwai matsaloli masu ɗimbin yawa kan irin wannan aka tursa ta mata a kan su wani abin da bai dace ba akwai namijin da ba tursa sa ki zai ba da ki zai da zuna faɗo ta magana cewa tun mace tana son a yi ba mata tana sai idan ta yi ado a kalle ta kuma a ce mata ta yi kyau wata baiwar Allah ta ce mun shekara ta biyar tana aiki kuma tana ganin a ce za ta iya tsare kanta ba wa namijin da zai kai ta yace amma a cikin shekara ta shida bawan Allah a ma'aikatar su kullum ta yi kwalliya sai zo sata a gaba yana ta zuga ta ta ce wallahi tun tana jin haushin sa sai ya zanto cewa in ta yi kwalliyar ma ta fi son ya gani dan ya faɗa in ta yi kunshi ce ya ta yi ba kunshin kai wannan kunshi har ya kawo lalla matar aure ce ta ce inda Allah ya taimake ta ana cikin wannan kawai sai aka yi mata transfer daga wannan wurin ta zina ganin wannan mutum ta ce amma zuciyarsa ta fara sarrafa da yaudara kala kala irin su na namiji kin ga nan yayi ruwa musulmi lokacin da ake miki maganar aiki ba zargin ki ake ba dan wadansu matan da an yi sai sai zargin sa ake cewa su mutanen banza ne a'a wato mazan ne wato sun kai masu kawai iya yaudara ya mace da kuma sun kasa. da haka dai ba za a yi aiki ba sai an samu kai cikin larura da kunci wannan babu yadda muka iya mace mace ta zauna cikin kaskancin da ba ta da ci ba ta da sha amma matukar suna da mai kula da ita to ya kamata aikin ta zanto inda za ta kula da mata ne yan wanta ko kuma yara waɗanda ba ba wallahi